la fruai tridecai, estas la plei feliciai vivoiaroi. La infanaggio ofte estas considerata la plei felicia tempo de la vivo. Alian bildon desegnas nun studaggio sur base de enceto inter appena udud mil personoi el dec tri europae landoi. Laula analiso, personoi ecte quindec jaroi estis retrospektive plei feliciae en la agio de tridec gis tridec quar iaroi. Economicistino de la Universitat de Vigo en Hispanio reconsideris la datumoin de retrospectiva studajo prisano cae pensia agio. En gi estis enketita en la iaroi 2008, 9, representa muestro de civitanoi el Austrio, Belgio, Cechio, Danlando, Francio, Germanio, Grecio, Italio, Nederlando, Pollando, Hispanio, Svedio, cae Svislando. Ili estis nascitai inter la jaroi 1912 cae 1915 do en la momento de la interviuoi ili agis quindec chiaroin au pli. En la enceto oni interalie petis ilin indici en trafa caso ancau la comenzan cae la finan jaron de ilia plei felicia vivo faso. La demandon «Ciu retrospective dum via vivo estis certa tempo, dum ciu vi estis pli felicia, oldum via cetera vivo? Iesis mal pli olla duono della encetitoi. Tiu procentajo forte varias inter la landoi, cae gi estas plei alta en Francio, septec quar procentoi, cae plei mal alta en Danlando, tridec ses procentoi. Virinoe cetio pli ofte indicis plei felician tempon en la vivo, quardec hoc procentoi, ol viroi tridec nau procentoi. Ce tiui, ciui retrospective havis felician fason en sia vivo, tio nur ce plei mal multai, sub quint procentoi por ambau sexoi, estis la infanaggio. Ec ce tiui, ciui ne estis travivintai militan tempon. Tio versaine contextas, cul la malfacila epoco, dum la unua duono de la dudeca iarcento en Europo, scribas la autorino. Post la infanaggio, sen stupe, pli altigas la probablezzo che personoi travivas felicia in vivo iaroin cae atingas sian culminon en la agio de tridec gis tridec quar iaroi. Dum tiu vivo faso, plei multae personoi, habis sia in plei felicia in jaroin. Proximume tridec procentoi de la virinoi, cae dudec tri procentoi de la viroi. Tiui fasoi de felicio, de un personoi, estas average longai. Ce la duono delle enchetitoi, gi dauris du iardecoin au pli longe. Por la autorino la datumoi montras, che la fruai tridecai iaroi estas la vivo faso cun la plei altae chansoi apparteni alla plei felicia parto della vivo, quancam la probablezzo restas alta ancau en naibarai vivo fasoi. Nur cun crescanta agio la felicio daure mal crescas. Tiu mo montrigas sufice unuezza, simile por viroi cae virinoi en ciui prilumigitai iaraloi cae landoi. La differenzoi inter viroi cae virinoi ce la faso de felicio inter tridec cae tridec quariaroi respegulas, laula esploristino, eble la malsaman efficon cion havas la fondo de familio, do exemple la nascoi, pri la felicio de virinoi compare al viroi. Ciel factoroi kiwi pli altigas la probabletzon, la autorino nomas en la studajo lautio inter alie fasoin de cun vivado cun partnero, cae gepatrezzon.